Jy kind geword nie, en Jeremia het in die vooraf van bewaking gebleid tot op die dag dat Jerusalem ingeneem is. En toe Jerusalem ingeneem is,